Chunka iskainioh kah capítulo. Warmimantawan dragon sutioh manta. Anah pachapim rikururgani hatun señalta. Warmin pachawan hina intiwan pachasca saruch Inaspam SARUCHKASKA killata. Uman Pinatarmi Kachkasha chunka iskainioh lucerukunamanta corona. Chay warmi mi nanaywan KACHAKURGA WACHAKUNAMPA Yapatawan Mirikururhani hanaq pachapi huk señalta. Dragon su tío hatun puka animal mikachkasqa Hanchis Umayo, Chunka tapa Sapa umankunapi kachkasqa huk kuruna. Chupanwan aysaspam silomanta kamurga kay pachaman PARTING parting los Dragon su tío Nyatahmi, sayachkarga Huachakuywan kaq warmipa ñawpaqninpi. Chaypiqa sayachkarqa naseruptillan wawachanta mikurunanpaqmi. Chay warmim wachakururqa hari wawata. Paymi kamachinqa fierro taunawan hina hatun yang llapallan kunata, Chay wawata dios hichuruspam Dios tiyaq Diosman aparqaku. Warmiñataqmi Diospa listapusqan chunniqman ayqikurqa Chaypi waranga iskay pachak punchao chunkan puntraw uywasqa kananpaq. Chaymanta manaq pachapi hatu guerra Miguel Miguelmi Ángel ninkunapiwan trampi dragon animal animalpa contrampi. Dragonpas Ángel y pelearqa. Ichaqa vencerachikuptinkum anaq pachapeja manaña sitio karqachu paykunapaq. Chaynapimacha y hatun dragonqa wishchumusqa karja. Paijariki diabluan hinaspa satanasuan sutichasqa ñawpaq mantarach kulebram. Pai milla kai kay pachapi runakunata engañachkan. ma kay pachamanpas ángel angel kunapiwan. Chaymantam hanach pachapi hukagnin japarirja. Kunanmi dios Diosmanta salvación. Chayaramuntaqmi Dios Nimpas. Munaychakuyninpas, kristupa Cristupa nimpas trampi tutapuncha u Diosman de diabloja, ñam wikchurachikamunña, anach pachamanta. Wawqipaninchikunaqa Karneropa karnerupa yawarninwanmi, hinaspa palabrawangmi, palabrawanmi. Manamawa manama Mancha manchakurqakuchu. Chainaja cielokuna kusikuychikya. Kusikuychiktajya Chaipi Ay y kanqa piñas Diablo kaqkunaqa. Diabloqa ham uraykaramun hamkunaman. y tiempo pisi Kashanta Nispa. Dragon sutiyuq animalñataqmi kay pachaman wischusqa kasqanta hawakuykuspan, wachaco wawa jaticacharja, warmita hatikacharqa. mi warmiman quykurqaku, para pranjina iskaira Prakunata. Chaytaja quykurqaku manta, Maimikashan maymi kasqanchunnihman pahmi. Hinaptin chaypi kimsa wata partin uywasqa kananpaq. simin manta wischurqa mayuhina achka achka yakuta chay warmita aparunanpaq. alpam alpam yanaparja warmita. mimil porurja dragunpa mayuhina yakuta mi dragón Hinaptinmi dragonqa warmipa contranpi con trampi piliar dios pa' dios Diospa kamachikuinin kasukukunapa hinaspa, Jesuspi con trampi piliar